Pirmoji kronikų knyga, 29 skyrius. Karalius Dovidas tarė Izraelitams, mano sunus Saliamonas, kurį Dievas išsirinko, dar jaunas ir nepatyręs, o darbas didelis, nes rūmai ne žmogui, bet viešpačiui Dievui. Iš visų jėgų paruošiau aukso Dievo namų auksiniams reikmenims, sidabro sidabriniams, vario variniams, geležies geležiniams, medžio mediniams, taip pat onikso ir spalvotų akmenų mozaikai, įvairių brangių akmenų ir gausybę marmuro. Be to, dievo namams aš pridedu iš savo nuosavybės aukso ir sidabro, 3000 talentų ofyro aukso, septynis tūkstančius talentų valyto sidabro sienoms aptraukti, aukso auksiniams ir sidabro sidabriniams dirbiniams, kuriuos padarys meistrai. Kas iš jūsų šiandien laisva valia norėtų aukoti viešpačiui? Izraelio giminių ir šeimų vadai, tūkstantininkai, šimtininkai bei karaliaus darbų vyriausiai prievaizdai aukojo dosniai ir davė Dievo namų statybai 5000 talentų aukso ir 10 tūkstančių auksinių monetų, 10 tūkstančių talentų sidabro, 18 tūkstančių talentų vario ir 100 tūkstančių talentų geležies. Kas turėjo brangių akmenų, atidavė juos viešpaties namų išdui, Geršono Jehielio globon. Tauta džiaugiasi, nes jie aukojo viešpačiui, dosniai ir tobula širdimi. Ir karalius Dovidas tuo taip pat labai džiaugiasi. Dovidas garbino viešpatį susirinkusių akivaizdoje ir tarė, garbė tau per amžius viešpatie, mūsų tėvo Izraelio dieve. Tavo viešpatie yra didybė ir galybė ir pergalė ir šlovė, ir išaukštinimas, nes tau priklauso visa danguje ir žemėje. Viešpatie, tavo yra karalystė ir tu esi valdovas virš visko. Tu viskam karaliauji. Tavo rankoje yra jėga ir galybė. Tu gali išaukštinti ir suteikti stiprybės. Mūsų Dieve, Mes dėkojame tau ir giriame tavo šlovingą vardą. Kas esu aš ir kas mano tauta, kad mes galėtume taip dosniai tau aukoti. Juk iš tavęs ateina viskas, o mes tik atiduodame, ką gavome iš tavęs. Mes esame svetimšaliai ir ateiviai tavo akivaizdoje, kaip buvo ir mūsų tėvai mūsų dienos žemėje kaip šešėlis ir ne vienas nepasiliekame. Viešpatie, mūsų Dieve, visa, ką mes šiandien aukojame tavo namams, tavo šventajam vardui, ateina iš tavęs ir yra tavo. Mano Dieve, žinau, kad tu ištiri žmonių širdis ir mėgsti nuoširdumą aš visą tai paukojau iš tyro širdies ir matau, kad čia esanti tauta aukoja tau su džiaugsmu ir noriai. Viešpatie, mūsų tėvų, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo dieve, Išlaikyk savo tautos žmonių širdžių nusistatymą tokį, koks jis šiandien, kad jie liktų tau ištikimi O mano sūnui Saliamonai duok tobulą širdį, kad jis laikytųsi tavo įsakymų, nuostatų bei paliepimų ir pastatytų šventyklą, kuriai paruošiau reikalingų medžiagų. Tuomet Dovydas tarė susirinkusiems, garbinkite viešpatį savo dievą. Susirinkusieji parpuolė ant žemės prieš viešpatį bei karalių ir garbino viešpatį savo tėvų dievą. Kitą dieną jie aukojo viešpačiui deginamasias aukas – tūkstantį jaučių, tūkstantį avinų, tūkstantį eriukų su priklausančiomis geriamosiomis ir padėkos aukomis, kad maisto užtektų visiems izraelitams. Ta diena jie valgė ir gėrė viešpaties akivaizdoje su pakilę nuotaika ir antrą kartą paskelbė karaliumi Dovido sūnų Saliamoną. Jie patipė jį kunigaikščių viešpačiui, o Cadoką kunigu. Saliamonas atsisėdo viešpatie sostę, kaip karalius savo tėvo Dovido vieton. Jam sekėsi ir visas Izraelis jo klausė. Visi kunigaikščiai Karžygiai ir visi karaliaus Dovido sūnus pakluso karaliui Saliamonui. Viešpats padarė Saliamoną labai didį viso Izraelio akise ir jam suteikė tokią karališką didybę, kokios neturėjo joks Izraelio karalius iki jo. Taip, Jesės sūnus Dovidas karaliavo Izraeliui Jis karaliavo Izraeliui 40 metų. Hebrone jis karaliavo septynerius metus, o Jeruzalėje 33 metus. Jis mirė sulaukęs žilos senatvės, turtingas ir gerbiamas. Jo sunus Saliamonas užėmė jo vietą. Karaliaus Dovido darbai nuo pradžios iki galo yra užrašyti regėtojo Samuelio, pranašo Natano ir regėtojo Gado knygose. Ten aprašytas jo viešpatavimas, galybė ir visa, kas atsitiko jam ir Izraeliui bei kitoms karalystėms.